Penktas skirsnis. Dykas protas negali tenkintis kuklių ir taupių gyvenimo. Tokiame gyvenimo būde blogi sumišė su gėriu, nes jei glebumas yra pražutingas, tai kilnus dosnumas yra sveikas ir geras. Bet dosnus ir taurus neturtelis, kuris nedirba, yra žuvęs. Ištekliai senka, atsiranda skurdas. Lemtinga atšlaitė tie, kurie ją patenka patys doriausiai bei tvirčiausiai, lygiai kaip ir patys silpniausiai bei įdingiausiai, nusirita į vieną iš dviejų dobių, į savižudybę ar į nusikaltimą. Jei žmogus paprato išeidinėti iš namų svajoti, tai pagaliau ateis diena, kada jis išeis iš namų šokti į vandenį. Perdėtas vajingumas sukuria eskusus ir lebra. Nuoroda. 19 metys eskusas ir 16 metys lebra poetai, artimi romantikams – Liepos revoliucijos gatvių kovų dalyviai nusižudė 1832 metais, kai sužlugo jų piesė Raimonas. Nuorodos pabaiga. Marijus leidosi šią atšlaitę iš lėto, sutelkė savo žvilgsnį į tą, kurios daugiau nebematė. Tai, ką mes sakome, gali atrodyti keista, bet vis dėlto taip yra. Tamsios širdies gelmėse įsižiebė išnykusios būtybės prisiminimas. Juo beviltiškiau jį dingus, juo ryškiau spinduliuoja – Vilties netekusi niuri siela mato tą šviesą savo horizonte. Tai sielos naktie žvaigždė. Ji tik jį vieną traukė visas Marijaus mintis. Jis apie nieką daugiau negalvojo. Jis neaiškiai jauti, kad jo senas išvarkas darosi nebetinkamas, o naujas išvarkas darosi senas, kad jo marškiniai susidėvėjo, skribeliai susidėvėjo, batai susidėvėjo, kitaip tariant, gyvenimas susidėvėjo ir sakydavo savo, kad tik galėčiau ją dar pamatyti prieš mirdamas. Jam buvo likusi viena džiaugsminga mintis, kad jinai jį mylėjo, kad jo žvilgsnis jam tai pasakė, kad nors ji nežinojo jo vardo, bet suprato jo sielą ir kad galimas daiktas ten, kur ji dabar yra, nors ir kokia paslaptinga toji vieta, jinai tebe myli jį. Ką gali žinoti, gal jį galvoja apie jį, kaip jis apie ją? Kartais neišaiškinamomis, bet kiekvienai mylinčiai širdžiai pažįstamomis akimirkomis turėdamas pagrindo – tik sielvartauti ir vis dėlto jausdamas kažkokį džiaugsmo virpulį, jis sakydavo savo. Tai jos mintys mane surado, paskui pridurdavo, gal ir mano mintys ją pasiekė. Tai buvo iliuzija. Ir po akimirkos jis pats linguodavo galvą, tačiau ta iliuzija vis dėlto suspėdavo paskleisti jo sieloje spindulių, kurie tarpais būdavo panašus į viltį. Kartkartėmis ypač tą vakaro valandą, kuri ypač liūdnai nuteikė svajotojus, jis užrašydavo savo sąsiunyje, kuris tik tam ir buvo skirtas už vis tyriausią, skaiščiausią, besmeniškiausią, ideališkiausią iš visų savo svajų, kurių meilė pripildydavo jos smegenys. Tai jis vadino rašyti jai. Nereikia manyti, kad jo protas buvo sutrikęs. Priešingai – Jis neteko galios dirbti ir tvirtai žengti į užsibriežtą tikslą, bet buvo išvalgus ir tiesesnis nei bet kada. Marijus matė ramioje ir tikroje, kad ir keistoje šviesoje tai, kas dėjosi prieš jokis, net tokius faktus ir žmonės, kuriems jis buvo labai abejingas. Apie viską jis sprendė teisingai, bet su kažkokia neslepiama depresija ir atvirų šaltumu. Jo protas beveik atsijęs nuo vilties pleveno aukštybėse. Tame dvasios būvyje niekas pro jį nepraslyzdavo, niekas jo neapgaudavo ir kas akimirką įsižvelgdavo gyvenimo žmonijos ir likimo esmę. Laimingas net savo maudulyje tasai, kuriam Dievas yra suteikęs meilės ir nelaimės vertą sielą. Kas nėra matęs pasaulio reiškinių ir žmogaus širdies šioje dviejopoje šviesoje, tas nieko tikro nėra matęs ir nieko nežino. Mylinti ir kenčianti sielą iškilni. Tačiau dienos linko viena po kitos, o nieko naujo nenutikdavo. Jam tik atrodė, kad tamsi erdvė, kuri jam dar liko pereiti, kas akimirka vis trumpėja. Jis jau tarėsi aiškiai matą šios begalinis atšlaitis kraštą. Nejaugi kartoju į savo prieš tai, aš jos nebepamatysiu. Pakėlęs ant Žako gatve, palikęs šonę užkardą ir kiek paėjęs buvus iš vidinių bulvarų, iš kairės jo pusės pasieki Sante gatvę, paskui glasierą ir truputį nepriejas mažo gobelenų upelio, užtinki kažką panašaus į lauką, kuris ilgoje ir vienodoje Paryžiaus bulvarų juostoje yra vienintelį vieta, kur Riuizdelis susigundytų atsisėsti. Riuizdelis 1628-1682 Olandų gripties tapytojas peizažistas. Nežinau, kas teikia žavesių šiam kampeliui. Žalia pievukė, apraizgyta virvėmis, ant kurių vėjai džiūsta visokie skarmalai. Sena Liudviko 13 laikai statyta ferma su aukštų mansardomis įnoringai išraižytų stogų su daržais aplinkui pusiau sugriuvusio žiogrinės tvoros, klanai tarp tuopų moteris, juokas, balsai, horizonte, panteonas, kurčnebilių medis, valdė graso bažnyčia, juoda, kresna, įmantri, jokinga, puiki, o gilumoje griežtų keturkampių formų dievo motinos katedros bokštai. Ši vietelė yra verta pamatyti, todėl niekas ten ir neina. Tik retkarčiais nedažniau kaip kartą per ketvirtį valandos čia pravažiuoja kokia karieta ar krovinių vežimas. Kartą taip atsitiko, kad per savo vienišus pasivaikščiojimus Marijus pateko į šią vėjelę prie vandens. Ta diena tame bulvare pasitaikė retenybė, praeivis. Marijus savodiškai paveiktas, ko negudaus vieto žavesio, tą praeivį paklausė, kaip šį vietą vadinasi. Praeivis atsakė, tai vieversėlio laukas ir pridūrė – Čia Ulbachas užmušė įvry Oškagane. Bet po žodžio vieversėlis Marijus nieko daugiau nebegirdėjo. Įsisvajojusiam pasitaiko staigiai nustėrti. Ir tai gali atsitikti dėl vienų vieno žodžio. Mintis iš karto susitelkė į vieną idėją ir jau nebepajėgė nieko kito pagauti. Vieversėlis buvo vardas, kurio Marijus savo melancholijos gelmėse pakeitė Ursulis vardą – Ak, tarė jis apimtas kažkokio nesuprantamo apstulbimo, būdingo tiems paslaptingiems pokalbėms su pačiu savimi. Tai jos laukas. Čia aš sužinosiu, kur ji gyvena. Tai buvo beprasmiška, bet jis negalėjo tam atsispirti. Ir kiekvieną dieną ėmė vaikščioti į veversėlio lauką. Antras skyrius – nusikaldimų užuomasgos kalėjimo perykloje – Žavero triumfas Gorbojo lūšnoje nebuvo pilnutinis, kaip galėjo atrodyti. Visų pirma, tai buvo didžiausia Žavero rūpestis, jam nepavyko banditų belaisvio padaryti savo belaisvių. Jeigu žudiko aukas lepiasi, tai įtartinesnė už patį žudiką. Visai galimas dalykas, kad asmo, kuris buvo toks brangus grobinys banditams, būtų buvęs nemažiau brangus laimikis valdžios organams. Be to į Žavero nagų paspruko ir Monparnasas. Reikėjo laukti kitos progos tam velnio franteliui suimti. Iš tikrųjų, Monparnasas sutiko eponimę, einančią sargybą po bulvaro mečiais ir nusivedė ją, nes jam labiau patiko būti nemorinu su dukterė, negu Šinderhanesu su tėvu. Jam gerai pavyko, jis liko laisvas. O dėl eponinos, tai žaveras vėl ją sučiupo, menka paguoda. Eponina buvo pasodinta su azelma Madlonetėje. Pagaliau važiuojant iš Gorbolų šnos į Forso kalėjimą dingo vienas į svarbiausių suimtųjų – klaksų. Niekas nežinojo, kaip tai atsitiko, agentai ir seržantai nieko nesuprato. Jis tarytum garuoti išgaravo, nertė įsinėrė iš antrankių, prasisunkė pro karietos plyšius, nes fiakras buvo plyšėtas ir pabėgo. Niekas nieko negalėjo pasakyti, įskyrus tai, jog atvykus į kalėjimą, klaksų jau nebebuvo. Čia prikišo nagus arba velnės, arba policija. Gal klaksų ištirpo tamsoje į snaigį vandenyje, o gal jam patalkino agentai, nors tuo ir neprisipažino? Ar ta žmogus nebuvo susijęs su dviguba neteisėtumo ir teisėtumo misle? Ar jis nebuvo tiek nusikaltimo, tiek ir bausmės įsikūnymas? Ar šis sfinksas nesirėmė priešakinėmis letinomis į nusikaltimą, užpakalinėmis į valdžią? Žaveras jokių būdų nepripažino tokių kombinacijų ir būtų pasipiktinęs tokiais sandėriais, bet jo būrėje buvo ir kitų inspektorių, kurie nors ir būdami jo valdiniais rasi giliau už jį išmanė prefektūros paslaptis. O Klaksų buvo toks niekšas, jo galėjo būti labai geras agentas. Turėti glaudžių santykių su nakties tamsa, leidžiančia nepastebimai išnykti, labai pravartų plėšikams ir nepaprastai patogu policijai. Esti tokių dviveidžių nenaudėlių – Šiaip ar taip klaksų dingo ir nebesirado. Žaveras dėl to atrodė labiau suirzęs negu nustebęs. O dėl Marijaus šito žioplio advokato, kuris greičiausiai pabūgo ir kurio vardą Žaveras buvo užmiršęs, tai Žaveras mažai jam teikė svarbos. Antra vertus, jis advokatas, todėl jį visada galima surasti. Bet ar jis tik advokatas? Kvota prasidėjo. Tardytojas tarė būsent naudinga vieno iš gaidgystės gaujos vyrų nesodinti į vienutę, vildamasis, kad jis įsiplėpės. Tas vyrukas buvo briužonas, gauruočius iš ptybank jie gatvės. Jis buvo išleistas į Šarlemanio kalėjimo kiemą, bet prižiūrėtojai netitraukė nuo jo akių. Briužono vardas vienas iš atmintiniausių Forso kalėjime. Šlykščiame vadinamo naujojo pastato kieme, kurį administracija vadino San Bernaro kiemu, o vagis liūtų duobe, kairėje pusėje yra siena aukštumo su lyginamais, aptraukta pelėsių ir kerpių, ant tos sienos netoli senų surūdyjusių geležinių durų, į buvusių kunigaikščių Deleforsų rūmų koplyčią, virtusią plėšikų kamerą. Dar prieš 12 metų galėjai matyti kažką panašaus į tvirtovės paveikslą, grubiai vinimi išduoptą akmenyje, o po apačią šitokį parašą. Briužonas, 1811. 1811 metų Briužonas buvo 1832 metų Briužono tėvas. Pastarasis, kurį tik probėgšmais teko pamatyti gorbo lūšnoje, buvo jaunas, labai gudrus ir labai mitrus, užguitos ir skurdžios išvaizdos vaikinas – Kaip tik dėl šios užguitos išvaizdos tardytojas jam ir davė šiokių tokių lengvatų, tarės jį būsinti naudingesnį Šarlemanio kieme negu kalėjimo vienutėje. Vagys nemeta savo darbų pakliuvė į teisingumo rankas. Toks mažmožis jų nevaržo. Sėdėjimas kalėjime už vieną nusikaltimą nekliudo ruošti naują nusikaltimą. Taip dailininkai statė vieną paveikslą salone, jau kūrė naują savo atelje. Brižonas atrodo apkvaišo kalėjime. Jis kartais ištisas valandas įstoviniuodavo Šarlemanio kieme prie parduotuvės langelio ir idiotišką minas spoksodavo į tą skurdų krautuvėlės kainaraštį, kurio pradžioje buvo česnakai 62 santimai, o gale cigaras 5 santimai. Arba visas drebėdavo kalendamas dantimis, kūsdamasis drugiu ir teiraudavosi, ar drugininkų palatoje iš 28 lovų nėra nei vienos laisvos. Staiga 1832 m. vasario mėnesio antrojo pusėje buvo patirta, kad Briužonas, šitas mėmė, davė kalėjimo pasiuntiniams trijų savo draugų vardu tris įvairius pavedimus, kurie jam iš viso atsėjo 50 cų, negirdėtos išlaidos, patraukusios kalėjimo sargybos viršininko dėmesį. Imta teirautis ir patikrinus pavedimų tarifą, iškabinta kalėjimo priimamajame padaryta išvada, kad tie 50 cų buvo šitai paskirstyti. Vienas pavedimas į Panteoną, 10 sų, vienas į Valdegrasą, 15 sų, ir vienas prie Grenelio užkardo, 25 sų. Šitas buvo pats brangiausias visame tarife. O netoli Panteono, Valdegrase ir prie Grenelio užkardo, kaip sikis gyveno trys labai pavojingi užkardų valkatos. Kriuidenje, pravardė Bizaro, Pagirūnas atlikęs bausmę katurgininkas ir Bruklys, į kurio šis įvykis ir nukreipė policijos akį. Buvo manoma, kad tie vyrai turėjo ryšių su gaidgyste, kurios du vadai, babė ir plačiasnukis sėdėjo. Įtarta, kad Briužono laiškose, kurie buvo įteikti ne namų adresais, bet žmonėms laukusiems gatvėje, turėjo būti nurodymai dėl kokio nors rengiamo nusikaltimo. Tai rodi dar ir kitos žymės. Tuos tris valkatas suėmė ir nusprendė, kad Briužono machinacijai kelias užkirstas. Praslinkus maždaug savaitėj po to, kai buvo imtas iš šitų žygių, vieną naktį būtintis prižiūrėtojas, kuris tikrino naujojo pastato žemutinę kamerą ir jau ruošėsi mesti į dėžutę savo žetoną, ši priemonė buvo naudojama patikrinti, ar prižiūrėtojai tiksliai vykdo savo pareigas, nes kas valandai visas dėžutes, prikaltas prie kamerų durų, turėjo būti įmetama žetonas, Pro kameros durų langutį pamatė Brižoną sėdint ant savo lovos ir kažką rašant prie naktinės lentelės. Sargas įėjo, Brižonas mėnesį buvo pasodintas į karcerį, tačiau nepavyko pačiupti to, ką jis parašė. Policija daugiau nieko negalėjo sužinoti. Yra tikra tik tai, jo kitą dieną iš Arlemanio kiemo per šešių aukštų pastatą skirinti abu du kalėjimo kiemus buvo permestas į liūtų duobę laiškanešys. Kalinamieji laiškanešių vadina meistriškai suritintą duonos rutuliuką – kuris siunčiamas į Airiją, tai yra per kalėjimo stogus iš vieno kiemo į kitą. Šio posakio prasmi per Angliją nuo vieno kranto į kitą atseit į Airiją. Rutuliukas nukrinta į kiemą, žmogus jį pakėlęs atplėšė ir jame randa laiškutį adresuotą kuriam nors to kiemo kaliniui. Jei radinys patenka į kalinamoje rankas, jis perdoda jį adresatui – Jeigu jį užtinka sargas arba vienas įslapta apmokamų kalinių, kurie kalėjimuose vadinami avinais, o katorgoje lapėmis, tai raštelis nunešamas į kalėjimo raštinį ir perduodamas policijai. Šį kartą laiškanešys pasiekė adresatą, nors tas, kuriam laiškas buvo skirtas, tuo tarpu sėdėjo vienutėje. Adresatas buvo nekas kitas kaip babi – viena iš keturių gaidgystės galvų. Laiškanešyje tilpo susuktas popieriukas, kuriame buvo parašytos tik šios dvi eilutės. BB. Pliume gatvėje galima sutvarkyti vieną reikaliuką, sodas už geležinės tvoros. Ta laiškutį Brižonas kaip tik įrašė tą naktį. Apgavęs kratytojus ir kratytojas, Babe surado būdą laiškeliui persiusti iš Forso į Salpetrierą vienai savo draugužiai, kuri ten buvo uždaryta – Ši merkšė savo ruoštų perdavė laiškelį artimai pažįstamai kažkokiai manjonai, kurią policija labai atidžiai sekė, bet dar nebuvo suėmusi ta manjona, kurios vardas skaitytojas jau yra sutikęs, su abiem tenardie palaikė ryšius, kurie vėliau bus patikslinti ir galėjo susitikdama su Eponina pabūti už tiltą tarp Salpetriero ir Madlonetės. Kaip tik tuo metu trūkstant įrodymų prieš Tenardie dukteris jų tėvo byloje, Eponina ir Azelma buvo paleistos. Kai Eponina išėjo iš kalėjimo, Manjona, kuri jos tykojo prie Madlonetės vartų, jai padavė brižono laiškelį, pavesdama nušviesti tą reikalą. Eponina nuėjo į pliumę gatvę, pažino tą geležinę tvorą ir sodą, apžiūrėjo namą, pasiekė, pasaugojo ir po kelių dienų nunešė manjonai gyvenančiai Klošperso gatvėje sausainį, kurį manjona perdavė babe meilužiai salpetriere. Sausainis, slapta simbolinė kalėjimų kalba, reiškia nėra kas veikti. Tad nepraėjo ne savaitė, kai Babė ir Briužonas susidūrė Forso kalėjimo patrulinių take, vienas ėjo į tardymą, o kitas grįžo iš tardymo. Na, paklausė Briužonas, kaip P gatvė? Sausainis, atsakė Babė. Šitaip niekais nuėjo nusikaltimas, Brižono sukombinuotas forso kalėjime. Betgi šis nepasisekimas turėjo padarinių, kurie buvo visiškai svetimi Brižono planams. Mes juos pamatysime. Siekiant sumėgsti vieną giją, neretai sumesgama kita. Trečias skyrius. Tėvukui Mabefui pasivaidena. Marijus niekur nebesilankė, tik retkarčiais jam pasitaikydavo susitikti su tėvuku Mabefu. Kai Marijus išlėtos linko žemyntomis liūdnomis pakopomis, kurias galima pavadinti požemio laiptais, vedančiais į tą niūrę tamsą, iš kur girdėti viršuje laimingųjų žingsniai, ponas Mabefas irgi ten leidosi. Kotereco floros visiškai niekas nebepirko. Bandymai su indigu mažame Austerlico sodelėje, kuris buvo pavėsėje, nepavyko. Ponas Mabefas jame galėjo auginti tik kelis retus augalus, mėgstančius drėgmę ir pavėsį. Tačiau jis nenusiminė. Įsirūpino žemės klipelį botanikos sode į saulyje, kad savo lėšomis galėtų daryti bandymus su indigu. Tam reikalui jis sustatė lombardė savo floros varinės klišes. Jo pusryčius dabar jau sudarė tik du kiaušiniai, tačiau vieną iš jų jis palikdavo savo tarnaitį, kurią jau 15 mėnesių nemokėjo algos – Ir dažnai šie pusryčiai jam būdavo visos dienos maistas. Jis jau nebesijuokdavo savo vaikiškų jokų pasidarinių rus ir nebepriminėjo svečių. Marijus gerai darė, kad jo nebelankė, tačiau kartais tomis valandomis, kada ponas Mabefas eidavo į botaniko sodą, senukas ir jaunuolis susitikdavo opitalio bulvare. Jie nesikalbėdavo, tik liūdnai vienas kitam linktelėdavo galvą. Baisu pagalvoti, būna tokių momentų, kada skurdas įskiria žmonės buvo draugai, o tapo praeiviais. Knygininkas Roajolis pasimirė. Ponas Mabefas dabar pasižino tik su savo knygomis, daržu ir indigu. Tik šiomis trimis formomis reiškės jo laimė, malonumas ir viltis. To jam pakako gyventi. Jis sakydavo savo, kada turėsiu mėlynųjų rutulėlių, tai pralopsiu Išpirksiu iš Lombardo savo klišes, paskui pasinaudodama šarlatanais, triukšminga reklama ir laikraščių skelbimais vėl gražinsiu pasisekimą savo florai ir nusipirksiu jau žinau kur Piero de Medino navigacijos meną su medžio raižiniais 1559 metų leidimu. O tuo tarpu jis per keuras dienas plušėdavo prie savo indigo lysvis, o vakarais grįždavo namo, laistydavo savo darželį ir skaitydavo knygas. Šiuo laikotarpiu ponui Mabefu jau buvo beveik 80 metų. Vieną vakarą jam keistai pasivaideno. Kai jis grįžo namo, buvo dar visai šviesu. Močiutė Plutarchas, kurios sveikata buvo pašlyjusi, negalavo ir gulėjo lovoje. Vietoj pietų apgraužęs kaulą, ant kurio dar buvo likę truputis mėsos, ir užkandęs gabalėlių duonos, rastos virtuvėje ant stalo jis atsisėdo ant apversto akmeninio stulpelio, kuris jam sodelį atstojo soliuką. Prie to soliuko pagal senų sodų madą stovėjo kažkokia didelė iš tašų ir lentų sukalta gerokai suklipusi dėžė, kurios apatinėme skyriuje buvo įrengta triušinė, o viršutinėme vaisinė. Triušinėje nebuvo triušių, bet vaisinėje buvo keli oboliai žiemos atsargų likučiai. Ponas Mabefas susidėjo sakinius ėmė sklaidyti ir žiūrinėti dvi knygas, kurios jį labai jaudino ir net kas dar nuostabiaujo amžiuje be galo sudomino. Dėl įgimto baukštumo jis buvo truputį linkęs į prietarus. Pirmoji iš tų knygų buvo garsus prezidento Delankro traktatas apie demonų pasivertimus, antra – Inkvarto Miutoro delle Ribodiero – apie Vavero velnius ir Bjevro vaidoklius. Pastaroji knyga juo labiau patraukė jo dėmesį, kad toje vietoje, kur buvo jo sodelis, kitados lankėsi vaiduokliai. Prieblanda bliškiais tonais nuspalvino dangų ir tamsiai žemę. Skaitydamas tėvukas Mabefas pasižiūrėdavo pro knygos viršų, laikydamas ją rankoje į savo augalus, o ypač į puikų rododendrą, kuris buvo viena iš jo didžiausių paguodų – Štai jau keturias dienas šutino kaitra, pūtė vėjas, kepino saulį ir neiškrito nei lašo lietaus. Stiebeliai buvo palinkę, pumpurai nusvirė, lapai suglebę, viską reikėjo palaistyti. Ypač liūdnai atrodė rododendras. Tėvukas Mabefas buvo iš tų žmonių, kurie ir augalose jaučia sielą. Senukas visą dieną triūsė prie savo indigo lysvelis, buvo visiškai nusivaręs, Vis dėlto jis atsistojo, padėjo knygą ant suolo ir visas sulinkęs netvirtai žingsniais nugūrino prie šulinio, bet nusitvėręs grandinės net nepajėgė jos tiek prisitraukti, kad galėtų atkabinti. Tada jis atsisuko ir pakėlė nerimastingą žvilgsnį į dangų, kuriame jau žiebėsi žvaigždės. Vakarą gaubėtas ramus giedris, kuris žmogaus sielvartus užvelina kažkokiu liūdnu ir amžinu džiaugsmu. Nakti žadėjo būti tokia pat karšta kaip ir diena. Visur žvaigždės, galvojo senukas nei mažiausio debesėlio, nei lašelio vandens. Ir jo galva, kurią jis buvo akimirką pakėlęs, vėl nusviro ant krūtinis. Jis vėl ją pakėlė ir dar kartą pažvelgęs į dangus užnipždėjo, kad bent ašarėlė rasos, bent kropytė pasigailėjimo. Ir dar kartą pamėgino nukabinti šulinio grandinę, bet nepajėgė. Šią akimirką jis išgirdo balsą, kuris tarė. Dėdama Befai, jei norite, aš jums palaistysiu sodą. Tuo metu gyvatvorė subrusdėjo, tarytum pro ją lystų laukinis žvėris ir jis pamatė iš krumokšnių išeinant aukštą liesą merginą, kuri atsistojo prieš jį drąsiai įžiūrėdama. Ji netiek buvo panašiai žmogiška būtybė, kiek išmėgla pagimdyta prieblandos. Kol tėvas Mabefas, kuris, kaip jau esame pažymėję, lengvai sutrikdavo ir lengvai nusigazdavo, suspėjo ištarti bent vieną garsą – Toji būtybė, kurios judesiai tamsoje buvo keistai veržlus, nukabino grandinę, panėrį ištraukė kibirą, prisipylė laistituvą ir senasis žmogelis pamatė tą pasakojį sudriskusių sijonu apsisegusi vaiduoklį, bėgiojant tarp lysvių ir skleidžiant aplinkui save gyvybę. Laistomų lapų šnarėjimas pripildė pono Mabefo sielą žavesio, jam atrodė, kad dabar rododendras laimingas. Išlaiščiusi vieną kibirą, mergina pasisėmė antrą, paskui trečią, ji palaisti visą sodelį. Kai ji šitai plakstė takai suplėvesuojančią suplyšusias kareles, kietodama ilgomis prakaulimis rankomis, juodas jo siluetas šiek tiek priminė šikšnosparnį. Kada jį baigė, tėvukas Mabefas su ašaromis akise priejo prie jos ir uždėjo ranką jai ant galvos. Tegu laimina jūs dievas, tarė jis, jūs angelas, jeigu rūpinatės gėlėmis. Ne, ne, atsakė mergaitė, aš velnės, bet man tai vis tiek. Senukas, nelaukdamas jos atsakymo ir jo negirdėdamas, sušuko. Kaip gaila, kad aš toks nelaimingas ir toks neturtingas ir nieku negaliu jums atsilyginti. Galite, atsakė mergina. Kuogi? Pasakykite man, kur gyvena ponas Marijus. Senis nieko nesuprato. Koks ponas Marijus? Ji pakėlė savo blausų žvilgsnį ir atrodė lyg ieškotų kažko, kas tik ką dingo – o tas jaunuolis, kuris anksčiau pas jūs ateidavo. Tuo tarpu ponas Mabefas rausėsi savo atmintyje. A, taip, sušuko jis. Žinau, ką jūs turite galvoje. Palaukite, ponas Marijus. Baronas Marijus Polmersy po šimspypkių. Jis gyvena, ne, veikiau nebegyvena, ak, ne, nežinau. Kalbėdamas jis pasilenkė, pataisė rododendro šakelę, paskui traukė toliau. Palaukite, dabar prisimenu jis labai dažnai praeina bulvaru į glasiero pusę. Į Krulbarbo gatvę, į Veversėlio lauką, eikite ten, ten jį lengvai sutiksite. Kada ponas Mabefas atsitėsi, šalia nieko nebebuvo, mergina buvo išnykusi. Jis iš tikrųjų truputį nusigando, iš tiesų pagalvoja jis. Jei mano sodelis nebūtų palaistytas, galėčiau manyti, jog tai būtų dvasios. Po valandos, kai jis atsigulė, ši mintis vėl jam sugrįžo ir mygdamas tą miglotą akimirksnį, kada mintis pamažu įgauna sapno formą, įdant perlektų per miegą, kaip tas pasakos paukštis, kuris pavirsta žuvimi, kad galėtų perplaukti jūras, jis sumurmėjo. Iš tiesų, čia labai panašu į tai, ką Riubodieras pasakoja apie vaiduoklius. Nejaugi tai buvo vaiduoklis. Ketvirtas skyrius Marijui pasivaidana. Praėjus kelioms dienoms po to, kai dvasia aplankė tėvuką Mabefą, vieną rytmetį pirmadienį, tą dieną, kada Marijus paprastai skolindavosi iš kurfeirako šimtą sų, skirtų tenardyje. Marijus įsidėjo tą šimto sų monetą į kišenį ir prieš ją nuneždamas į kalėjimo raštinę nuėjo truputį pasivaikščioti, vildamasis, kad grįžęs galės padirbėti. Beje, šitai būdavo kiekvieną dieną. Atsikėlęs jis tučto jau sėsdavosi už stalo prie knygos ir lakšto popieriaus ir kurpdavo kokį vertimėlį. Kaip tik šiuo metu jis buvo apsėmęs išversti į prancūzų kalbą garsų vokiečių ginčą, ganso ir savinyjį kontroversijas. Nuorodam. Gansas vokiečių profesorius juristas 1826 metais turėjęs katedrą Berlyno universitete kovojo prieš reakcinę istorinę teisės mokyklą, kurios galva buvo savinjį. Nuorodos pabaiga. Atsiversdavo Gansą, atsiversdavo savinjį, perskaitydavo keturias eilutės, pamėgindavo parašyti bent vieną, tačiau neįstengdavo, matydavo kažkokią žvaigždę spindinčią tarp popieriaus ir savęs ir atsikeldavo nuo kėdės, tardamas, eisiu pasivaikščioti, gal po to įsivarysiu, ir nutraukdavo jį veversėlio lauką o ten dar iškiau spindėdavo prieš jį žvaigždė ir dar blankesni darydavosi savinjį ir gansas. Jis pareidavo namo, vėl pamėgindavo dirbti ir vėl jam nieko neišeidavo. Jam nepavykdavo sumegzti ne vienos nutrauktos savo minčių gijos. Tada jis tardavo, rytoj nebeisiu iš namų. Tas man kliudo dirbti. Tačiau eidavo kiekvieną dieną. Jis gyveno veikiau vieversėlio lauke negu kurfeirako bute. Jo tikrasis adresas buvo toks – Sante bulvaras, septintas medis nuo Krulbarbo gatvės. Ta rytą jis paliko savo septintąjį medį ir atsisėdo ant gobeleno upelio parapeto. Pro naujai įsiskleidusius švitančius lapus skverbėsi linksmi saulės spinduliai. Jis svajojo apie ją. Ir jo godos virzdamos priekaištų slėgė jį pat. Jis suširgėlą galvojo apie savo tingumą, apie sielos paralyžių, kuris apėmė jį ir apie tamsą, kuri vis tirščiau ir tirščiau jį gaubi, todėl nebematė nei saulės. Tačiau pro šį melancholišką susitelkimą, pro šitas rautas kausmingų neiškių minčių, kurios net nebuvo monologas, jame tiek buvo susilpnėję sugebėjimas veikti, kad jis neturėjo jėgų sielvartauti. Marijus vis dėlto pagaudavo išorinius įspūdžius. Jis girdėjo savęs kažkur apačioje ant abiejų upelio krantų gobelenos kalbėjas, vėlėjant žlugtą, o viršum galvos čiulbant ir gėdant paukščius vinkšnuose. Iš vienos pusės laisvės, laimingo nerūpestingumo, sparnuotos dikystės klegesys, iš antros darbo triukšmas. Tie linksmi garsai žadino jame gėlės mintis, jis buvo kone beimas samprotauti. Staiga šitoje prislėgtos ekstazijos būsenoje jis išgirda pažįstamą balsą. Ana ir jisai. Jis pakėlė akis – ir pažino tą nelaimingą mergaitę, kuri buvo pas jį užėjusi vieną rytą, ten ardie vyresnėje dukterį Eponiną. Dabar jį žinojo, kuo jį vardu. Keistas dalykas, jie atrodė dar labiau nuskurdusi, bet pagražėjusi.